Asteleena, historiaz mintzatuko, gira nolazez, pio berri gure berizituarekin egunon. Egunon. Eta egun apirilaren ogeita amaga, munduan erosten diren lur batzutaz hariko gira. Bai, eh, ez edo zein lurretaz, baina estadoek jen artian trokatzen edo negoziatzen dituzten lurretaz. Duela berreunta urte, eh, aski izagutua den saltze bat gertatu da Napoleon Bonaparte, Frantziako nagusiak erabakitzen du Louisiana, Louisiana eskualdea, saltzea, estado batuek. sortzi garen endean, Frantziako erresumak Espainiari utzi zituen lujalde handi batzu. Mila sortzeun garen urtean, hitzarmen sekretu baten bidez, Frantziak berreskuratzen ditu, Louisiana eta Florida eskualdeak. Estado batuetako Jefferson presidentea inkiet da Frantziaren presentzia Ipar-Amerikan ikusten baitu mehatxu bat bezala. Xaltze unek, beraz, gara jartako nazioarteko problematikak labur biltzen ditu? Bai, Luizian eskualdeko biztanleak ez dira sekulan galdezkatuak izanen biztan dena. Estado batuetan, batzuk diote gerla bat piztu behar dela Bonapartoren kontra, lujalde horiak beretzeko. Hortarako, Amerikarek behar lukete ingalatejarekin, ezan nahi du heien lehenoko etxaiarekin, aliantza batekin, egin ezin dute. Jefferson presidenteak afera diplomaziaren bidez gauzatuko du. Badaki, xantza handiak dituela, bonapart ari baita justuki buru belarri kontra. Berak ez du nahi frente berri batideki, eh, erabakitzen du, beraz, akordio baten ondotik Louisiana eta Florida saltzea eun milion frankoen kontre. Estatu batuek negoziak eta gogorrak eramaiten dituzte, azken finan frantsesek hirurogoi milion liberetan utziko dute afera. Amarkada bat zuberantago, estadu batuek Alaska eskualdea erosiko dute Erusiari ere, baina ez da pentsatu behar saltze horiek garaibateko egin moldeak direla? Arrazoin duzu, Kristof, azken urteetan munduko bankuaren araberan, hirurogoi milion hektara salduak izan dira. Afrikan partikulazki. Egiten du, ogoita amajaldiz, eskualegi osoa. Afrikako eskualde hainitz ez dira oraindik hainitz landuak, beraz, estado batzuk interesatuak dira partikulazki laborantza egiteko. Adibidez, China edo Saudiak Arabia. Prozesuak ez du bakarrik Afrika onkitzen, hego korreak adibidez, lujak erosi ditu ere Argentinan. Gehienetan laborantza egiteko lur eskasa bizi duten estadoak dira interesatuak lujak erosteko edo alokatzeko ere. Aditu edo elkartain hitzek, kolonialismo berri bat ikusten dute prozesu hortan? Hori da? Baina noski, luj eh, eroste horien gibelian, interes edo problematika ilunak agertzen baitira, gero eta gehiago. Usu ez dira zuzenki estaduak erosleak, bainan bai maleruski famatuak diren investimendu fondoak. Hien gibilean agertzen dira Amerikar, Txinatar, Saudiar edo ere Europar dirudun batzu. Heiak diote garapen politika batean parte hartzen dutela, bainan agertzen da azken urteetan espekulazio hutsa dela. Jakinda adibidez, enpresa batek, 6 mila hektara dituela ego sudan, estado ahas pobrea, hogeita lau mila eurotan. Agertzen da ere, fondo horiek erabiltzen dituztela ahalmen ilun guziak heien helburuak lortzeko, korrupzioa, nahasketa, politika eta finantzaren artean, estado pobre batzuen desberdintasunak edo nekeziak. Elementu baikor batekin bukatzeko, eran behar da ere, gero eta gehiago jendeak altsatzen direla prozesu hau borrokatzeko.